tebliğ yapan, insanları hayra davet eden, peygamberlerin davet etme, insanlara anlatma, tebliğ etme vazifesini, verasetini üzerine almışlardır. Hangi cemaat insanları iyiliğe çağırır, onları kötülükten alıkoyarsa, tebliğ vazifesini yerine getirirse muhakkak ki o cemaat diridir, hayattadır, terakki etmektedir. Ama hangi cemaatta tebliğ vazifesini yerine getirmiyorsa, insanlara bir şeyler anlatmıyorsa, o cemaat, cemaat, cemaat olmaktan, donuk bir şey olmaktan, yerinde saymaktan ileri gidemeyecektir. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim bu meseleye parmak basarak Rabbul Alemin olan Allah bizi bu hususa dikkatimizi çekmekte. Estaizu billah vel tekum minkum ummetun يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İçinizden insanları, insanlara iyiliği anlatan, iyiliği emreden, onları kötülükten, fenalıktan alıkoyan bir cemaat bulunsun. bir topluluk bulunsun. Muhakkak ki bu topluluk işte felaha eren onlardır. Cenab-ı Hak Müslümanların yeryüzünde temkin edilmeleri için onların namaz kılmalarını, zekat vermelerini, insanlara tebliğ vazifesinde bulmalarına bağlamış. Tevbe suresinde, e, Hac suresinde şöyle buyurmakta. Estaizu billah اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةِ وَآتَوُا الزَّكَاةِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ O kimseler ki biz onları iktidara getirsek onlar namaz kılarlar, zekat verirler, insanlara iyiliği emrederler, onları kötülükten, fenalıktan alıkoyarlar. Bütün işlerin, bütün her şeyin zimamı, akıbeti, neticesi son olarak Allah'a dönecektir. Ve bu tebliğ vazifesini yerine getirmeyen insanları da bir azap, bir bela ve musibetle ikaz etmiştir. Hüzeyfetül Yemani'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ Beni elinde tutan Allah'a yemin ederim ki لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ İnsanlara ya iyiliği emreder ya onları kötülükten alıkoyarsınız. اَوْلَيْ اَوْلَ يُوشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ Yoksa Allah size semadan bir azap indirir de katından bir azap, bir ikab indirir de sonra ona dua edersiniz. O sizin duanıza icabet etmez buyurmaktadır. Emri bil maruf vazifesini yerine getiren insanları Allah Kur'an-ı Kerim'de sena etmiş, onları met etmiştir. El mu'minun vel mu'minat ev ba'duhum evliya'u ba'd Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin yardımcılarıdır. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ İnsanlara iyiliği emrederler. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Ve onları kötülükten, fenalıktan alıkoyarlar. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatlarını hakkıyla verirler. وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهِ Allah'a ve onun Resulüne itaat edirler. Ulaike seyerhamuhumullah. İşte Allah'ın merhamet edeceği, onlara şefkat edeceği insanlar bunlardır. İnnallâhe azizun hakim. Muhakkak ki Allah aziz ve hikmet sahibidir. Bu emri bil ma'ruf ve nehi anil münker vazifesini taksim olarak bir hadiste elle dille daha sonra kalpla yapılacağını bize anlatılmakta. Ebu Sa'idin el-Hudri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize şöyle bir rivayet nakleder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Men ra'a minkum munkaran. Kim ki içinizden bir münker, bir masiyet görürse فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ Onu eliyle değiştirsin. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ Eğer ona güç getiremiyorsa فَبِلِسَانِهِ Onu diliyle yapsın. Diliyle insanlara anlatıp tebliğ etsin. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ Eğer buna da güç getiriyor, getiremiyorsa kalbiyle buz etsin. En son olarak kalbiyle buz etsin. وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ iman buyurmakta. Bu ise imanın en zayıf olan noktası. Bu tebliğ vazifesinin din olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Temim İddari'ni rivayet etmiş olduğu hadiste anlatmakta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Eddinun nasiha Eddinun nasiha Eddinun nasiha buyurmuşlardır. Din nasihattır. Din nasihattır. Din nasihattır. Kulna limen. Sahabeler dediler ki ya Resulallah bu kimin için? Kal buyurdular ki lillahi ve li lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li eimmetil muslimine ve ammetihim. Nasihat Allah için, onun kitabı için, onun Resulü için, Müslümanların imamı için ve bütün an ve bütün Müslümanlar için buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bunu çok iyi biliyorlardı. Bu uğurda canlarını, mallarını, her şeyini feda etmişlerdi. Bunun içindir ki Kur'an onları methetmiş. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs siz insanlar içerisinden çıkarılmış, tavsiye edilmiş en hayırlı insanlarsınız. Te'murûne bil ma'ruf. İnsanlara iyiliği emredersiniz. Ve tenhevne anil munkar. Ve onları kötülükten kaçındırırsınız. Ve tu'minûne billah. Ve Allah'a imanda da devam edersiniz buyurmakta. Onun içindir ki Cabir İbni Abdillah buyuruyor. Baya'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ala ikamis salah ve itaiz zekah ve nushi li kulli muslim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme namazı dosdoğru kılmaya, zekatı hakkıyla vermeye, ve her Müslümana da nasihat etmek, etmek üzere biat etsin buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Akabe tepesinde Medine'den 72 insan gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiklerinde onlarla beraber Mus'ab İbni Umeyr'i Medine'ye göndermişti. Başka taraftan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni, Cebel, Muaz İbni Cebel'i Yemen'e göndermişti. Orada ehli kitaba tebliğ yapacak ve dini anlatacaktı. Sizler talihli bir cemaat olmak istiyor musunuz? İnsanların kalplerinde taht kurmak istiyor musunuz? Rabbul Alemin olan Allah'ı razı ve hoşnut etmek istiyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin havzu ı içmek istiyor musunuz? Eğer buna hazırsanız, bütün hayatınızı, her şeyinizi bu tebliğ vazifesini yerine getirmekle meşgul olun. Her şeyinizi bu uğurda feda edin. Hiçbir gün, hiçbir vakit bu vazife aklınızdan çıkmasın. Muhakkak ki sizin bu tebliğ vazifesini yerine getirmeniz, insanlara hayra teşvik etmeniz, onları onları iyiliğe emretmeniz, kötülükten alıkoymanız, bir kimsenin hidayetine sebep olmanız, belki o insanın size hayatı boyunca size minnettar olması demektir. Minnettar olmasına sebep olacaktır. Cemaat ancak tebliğ vazifesiyle terakki edecektir. Fakat görülüyor ki cemaatimiz maalesef tebliğ konusunda gevşeklik arz ediyor. İçine kapanmış, dışarıdaki imansızlıktan giden, taassuptan giden, hurafelikten giden insanları görmüyor. Tebliğ vazifesini bir hakkın yerine getirmiyor. Bu cemaatin terakki etmesi demek değildir. Bu cemaatin yerinde sayması demektir bu cemaatin ölmesi kendisine mahkum edilmesi demektir. Bizim vazifemiz insanlara ancak tebri etmek, peygamberlerin vazifesini gütmek olacaktır. Allah bu mevzuda bizi yeniden bir bize giriliş, yeniden bu davaya, bu tebliğe bir açılışı ihsan etsin ve bizi bu mevzuda muvaffak etsin.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 sadece ve sadece ona ibadet eden Allah'ın kulları İttakullâhe ve ati'ûh. Allah'tan çok korkun. Ondan, ona her türlü kötülük işlemekten sakının. Ve ati'ûh. Ona her halükarınızda itaat etmeye bakınız. Biliyorsunuz ki sizin her yaptığınız harekatınızı, her şeyinizi, sekenatınızı gözetmekte ve bilmekte. İşte buna göre bütün hayatınızı tanzim ediniz. İnsanları hayra teşvik ediniz. Bir kötülük münker gördüğünüz zaman onu mümkün olursa elinizle, mümkün olmazsa dilinizle, mümkün olmazsa en azından masiyete karşı kalbinizle buz ediniz. Ve bu uğurda bu sahada, bu hizmette kendinizi vermeye çalışınız. Muhakkak ki sizin bu hareketiniz insanların bu davaya girmelerine, hak ve hakikati anlamalarına sebep olacaktır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde bizleri ondan çok çok korkmamızı buyurmakta. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Öyle bir günden Allah'tan korkun ki o gün her nefisin yaptığı şey kendisine ifa edilecek ve kimse bu mevzuda zulmedilmeyecektir.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 Mümin üç durumdadır. Ya ilim öğrenip amel eder, Rabbul Alemin olan Allah'ın rızasını kazanır veya ilim öğrenir, amel etmez de ahiret gününde baş aşağı gider veya cahil kalır, Allah huzurunda cehaletinden sorulur. İlmiyle amel etmeyen bir alimin başında üç tane musibet ve belası vardır. Birincisi insanlara anlattığı ve aktardığı şeylerin tesir göstermemesi, tesirini icra edememesi, ikincisi ise yarın kıyamet gününde öğrendiği bütün şeyler kendisine düşman kesilmesi ve aleyhine hüccet olması. Üçüncüsü de, üçüncüsü ise Allah'ın gadabına ve maktına uğraması. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mu'cizül Beyanında şöyle buyuruyorlar. Estaizu billah يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون Ey iman edenler, ey müminler, siz yapmadığınız şeyleri, anlattığınız, yapmadığınız şeyle anlattığınız şeyleri yaşamadan niye anlatıyorsunuz? anlattığınız şeyleri niye yapmıyorsunuz? Niye taksikat sahasına koymuyorsunuz? Niye bunları anlatıyorsunuz? Kebura maktan indallahi en tekulu ma la tef'alun. Yapmadığınız şeyleri insanlara aktarmanız, insanlara söylemeniz var ya, Allah'ın gadabı bakımından, maktı bakımından, bu ne kadar büyüdü, ne kadar yükseldi. Sadukul va'dul emin olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanından sonra ilmiyle amel etmeyen bir taife insanın geleceğini bize haber ediyor. Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadisi şerifte Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize şöyle naklediyor. Ma kana min nebiyyin kabli بعثه الله في أم ما, ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب Allah benden önce göndermiş hey, pey, her peygamber peygamberin ümmetinde onun ashabı ve havarileri vardır. Ya'khuzûne bi sünneti onun sünnetini alırlar ve amel ederler. Ve yetekayyedûne bi emri ondan sonra onun emriyle mütekayyid olurlar. Yani tatbik sahasına koyarlar. ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ Ondan sonra cemaatler gelir. Bu cemaatlerin haline bakınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi geçmiş peygamberlerin ashabı ve havarileri amel eden insanlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı da aynı şekilde öğrendiklerini tatbikat sahasına koyan insanlardı. Ondan sonra cemaatler gelir. تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ yapmadıkları şeyleri yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Tatbik sahasına koymadığı şeyleri aktarıyorlar. O yef'alûne mâ lâ yu'merûn. Fakat emrolunmayan şeyleri yapıyorlar. Femen cahadehum biyedi. Kim ki bunlarla cihat ederse, mücahedede bulunursa, fehuve mu'min o mümindir. Ve men cahedehum bilisani kim ki bunlarla diliyle mücahedede bulunursa, cihat ederse fehuve mu'min o da mümindir. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِ Kim ki bunlarla kalbiyle mücahede ederse فَهُوَ mümin O da mümindir. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْا۪يمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ Bunun gerisinde verasında hardal tanesi kadar iman yoktur. Yine sadıkul vaadul emin olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı manada bize İmran İbni Hüseyin'in aktardığı rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnne ahvafu ma ahafu aleykum ba'di. Sizin için benden sonra en korktuğum şey kullu munafikin alimun bil lisan. Diliyle alim olan her münafık, diliyle alim olan her münafık diliyle anlatır, dili kuvvetlidir, çenesi çok kalabalıktır. Ama amel, amel sahasına gel, geldiği zaman nifak sahibidir. Bunu Tabarani rivayet ediyor. Bunun içindir ki amel edilmeyen her ilim değersiz sayılmış ve cemiyette, cemaatte böyle kişiler alim sayılmamış, cemaatin el tersiyle itilmiştir. Abdullah İbnil Mu'tez rahmetullahi aleyh bize şöyle güzel bir söz söyler. El ilmu bila amel ke şeceratin bila semerah ilimsiz bir amel, amelsiz bir ilim, aynen meyvesi olmayan ağaç gibidir. Siz meyvesi olmayan bir ağacı nasıl değerlendirirseniz, aynı şekilde amel etmeyen, ilmiyle amel etmeyen bir insanı da aynı şekilde aynı değere sokunuz muhterem Müslümanlar. Yine aynı az önceki İmran İbni Hüseyin'in rivayetini Teyit manasında Abdullah İbnül Mu'tiz, Mu'tez şu sözünü söyler. İlmul münafiki fi kavli ve ilmul mu'mini fi ameli. Münafıkın ilmi sözündedir. Fakat müminin ilmi ise amelindedir. Münafıkın ilmini sadece dilinde dolaştığını görürsünüz. Müminin ilmini ise amelinde görürsünüz. Tatbikat sahasına koyduğunu görürsünüz. Bunun içindir ki ilmini tatbikat sahasına koymayan insanlar Allah'ın çeşitli azabıyla korkutulmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Üsamet İbni Zeyd'in Buhari rivayet etmiş olduğu hadiste bize şöyle bir vakı anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Yüca'u bir raculi yevmel kıyame feyulqa finnar. İlmiyle amel etmeyen kimseyi kıyamet günü getirilir. Cehenneme atılır. Fetendeliku aktabu. Ateşe atıldıktan sonra vücudundan bağırsakları sıyrılır. Feyduru biha kema yedurul himaru birihah merkebin değirmeni döndürdüğü gibi o bağırsaklarıyla beraber dönüp durur. فَتَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ فَتَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ Cehennem ehli ona toplanır. فَيَقُولُونَ Ona derler ki, ya fulan, ey fulan, ey falanın oğlu, ey falan kişi ma şe'nuk senin bu durumun, bu halin nedir? Feyakul der ki Ma şe'nuk derler senin halin nedir? Eleste te'muru bil ma'ruf ve tenha anil munkar sen dünyada insanlara iyiliği emreden, kötülüğün, kötülükten nehyeden bir kişi değil miydin? Feyakul der ki Kuntu amurukum bil ma'rufi ve la atih. Ben size iyilik iyiliği emrediyor, emrediyordum ama kendim tatbik sahasına koymuyordum. Kendim amel etmiyordum. Ve enhâkum ani şerri ve atih. Sizi kötülükten alıkoyuyordum ama kendim o kötülüğü işliyordum buyurdu. Allah Allahu Teala ilmiyle amel eden insana Kur'an-ı Kerim'de bir fermanla bir vaatta bulunuyor. Bu vaatta وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Siz Allah'tan korkun. Eğer siz Allah'tan korkarsanız, yani bildiklerinizi tatbikat sahasına koyarsanız, وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Allah da size öğretir. Size o yolları gösterir. Size okutacak, öğretecek insanları emrinize musahhar kılar. Ve yuallimukumullah. Abbas İbni Ahmed bu ayetin bu, ay bu ayetle alakalı başka bir ayeti kerimenin tefsirini ne güzel yapar. وَالَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ayetine gelince bizim yolumuzda cihad edenlere biz yollarımızı gösteririz ayetine gelince der ki rahmetullahi aleyh وَالَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ nehdihim ila ma la ya'lemun. İlmiyle amel edenlere biz bilmediği, bilmedikleri şeyleri gösteririz. Bilmedikleri şeylere hidayet ettiririz. Ne güzel tefsir etmiş. Ne güzel anlatmış. Herkesin bileceği, herkesin duyacağı, herkesin kulağına küfe edeceği bir söz var. O da şudur muhterem kardeşler. Bildiğiyle yaşayana bilmede, bilmediğini öğreten Allah'tır. Sen bildiğinle yaşayacaksın ki Allah da sana bilmediğini öğretecek. Eğer sen bildiğin şeyleri yaşamazsan, tatbikat sahasına koymazsan Allah sana bilmediklerini niye öğretsin? Sen zaten yaşamıyorsun ya. Zaten tatbikat sahasına koymuyorsun ya. Sahabe bundan çok korkuyordu. Sahabe bu işin dehşetini anlamış ve öğrendiği her ayeti tatbikat sahasına koymadan başka bir ayet öğrenmezdi. Lokman İbni Amir anlatıyor. Ebu Derda radıyallahu anh buyurdular. İnni, inni akşa min Rabbi yevmel kıyame kıyamet gününde ben Rabbimden korkarım ki seyed'uni ala ru'usil halaik beni bütün insanların huzurunda çağırır feyekul der ki ya Uveymir ey amircik feyekul derim ki lebbeyk ya Rab lebbeyk Rabbim geldim huzurundayım feyekul der ki bana ماذا عملت فيما علمت bildiğin şeyleri amelde nasıl amel ettin sahabe bu dehşeti taşıyordu Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç gecesinde bu takım insanlara uğramış ve onların çektiği azabı, bela ve musibeti görmüş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte merartu leylete usriye bi, bi akvam götürüldüm yani Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya götürüldüğüm gece bazı kavimlerden, topluluklardan geçtim. Merartu bi akvamin tuqradu şefahuhum bi meqarira min nar. dudakları ateşten makazlarla kesilir. Kultu dedim ki ya Cibril ey Cibril men haulay bunlar kimdir? Bunlar kimlerdir? Fakal buyurdular ki haulai kutabai ummetike ellezine yekulune ma la yef'alun İşte bunlar söylediklerini yaşamayan, tatbik sahasına koymayan senin ümmetinin hatifleridir buyurdu. Beyhaki'nin Ebn Ebi Dünya'nın rivayetinde ise bir ziyadelik var. يَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ Allah'ın kitabını okurlar fakat onunla amel etmezler. Muhterem Müslümanlar, Cidden bu hadis benim kalbime bir dehşet saldı. Benim gibi bu makamda konuşan mücrim insanların kalbine aynı dehşeti salsın. Bu hadis çok çetin. İnsanı dehşete götüren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde bu gibi insanların durumunu anlatıyor. Bu dehşet öyle bir dehşettir ki eğer insan bu dehşetten korkmazsa büyük felaket ve musibetlere uğrayacaktır. Fakat Rahman ve Rahim olan Allah'ın sıfatına bakarak diyorum ki Rabbim sen insanlara kalbinde olan şeylerle muamele edersin. Niyetleriyle muamele edersin. Ben eğer bir şeyler biliyorsam, bazı arkadaşlarımız bir şeyler biliyorsa, bunu ilmi ketmetmenin caiz olmadığından bunu söylediler. İlmi gizlemenin yasak olmadığını bunu söylediler. Eğer tatbik sahasına anlattıkları şeylerden koyamadıkları varsa, sen onları muahaza etme, sen onları azap etme demekten başka bir çare yok. Muhterem Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylediklerini görüyorsunuz. Anlattığı şeyleri duydunuz ve işittiniz. Hakikaten sizler nasıl ki dünya dış dünyanızı ihya ediyorsunuz, iç dünyanızda ihya etmek istemiyor musunuz? Anlatılan şeyleri tatbikat sahasına, öğrendiğiniz şeyleri tatbikat sahasına koymak istemiyor musunuz? Unutmayınız ki İmam Evzai'nin dediği gibi وَاِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ شَرًّا فَتَحَ عَلَيْهِمُ الْجَدَلِ وَمَنَعَهُمُ الْعَمَلِ Allah bir kavme, bir topluluğa bir musibet, bela ve şer murad ettiği zaman onlara cidal kapısını açar, münakaşa etme kapısını açar. Fakat amel kapısını kapatır. Amel etmezler. Laf cambazlığını çok becerirler. Cidal etmesini, münakaşa etmesini çok iyi becerirler. Ama amel sahasına geldiği zaman bir şey göremeyeceksiniz onlarda. Aynı şekilde bu cemaatta İnfakın ecri biliniyor, infak unutuluyor. Suizan haram olduğu biliniyor, suizan yapılıyor. Gıybetin haram olduğu biliniyor, gıybet yapılıyor. Kalp kırmanın haram olduğu biliniyor, kalpler kırılıyor. Nafile namazların insana Rabbine nasıl yaklaştırdığı biliniyor, nafile ibadetler tatbik sahasına konmuyor. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Müslümanların hali nedir? Bu bizi nereye kadar götürecektir? Bir şu öğrenmekten bir dur duralım. Şu öğrendiklerimizi bir tatbikat sahasına koyalım. Yoksa Allah bizim için şerri mi murad etmiş ki? Cedelden başka bir şey bilmiyoruz. İnsanlara hiçbir şeyimizle örnek olamıyoruz. İşte çare mi arıyorsunuz? Çare yeniden sahabenin korktuğu ve onu dehşet aldığı dehşeti kalpte hissetmek. Onu anlamak ve idrak etmek, öğrenen şeyleri amel sahasına koymakla olacak. Yoksa başka bir şeyle değil. Unutmayın ki ilmiyle amel etmeyen insanın hali ilmiyle amel etmeyen insanın hali aynı Abdullah İbni Cündeb el-Ezdi'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu hadiste benim gibi mücrim ve benim gibi olan insanların durumunu anlatıyor. مَثَلُ الَّذ۪ي يعلمون الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج أو الفتيلة يضيء للناس ويحرق nefse. O insanın misali, insanlara hayrı aktaran, hayrı öğreten insanın misali nedir biliyor musunuz muhterem Müslümanlar? Bir lamba, bir ışık, bir mum insanları aydınlatır, insanlara bir şeyler aktarır, onları nurlandırır, ışıklandırır, mest eder. Ama öyle bir duruma düşer ki kendi nefsini yakıp durur. Kendisi erir gider. Anlattığı şeyler ona fayda vermez. Kendisini bitirir. Allah bu gibi insanlardan, bu gibi insanların şerrinden bizleri muhafaza buyursun. Bu gibi insanlardan olmaktan bizleri muhafaza buyursun. Bizlere izan ve şuur ihsan etsin.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 İttakullah. Allah'tan çok çok korkun. Ondan sakınmaya bakınız. Ve ati'uh ona çok çok itaat ediniz. Her halükarınızda ona itaat etmeye bakınız. Biliniz ki şu geçirdiğimiz ömür, hayat, her şey gidip bitecek ve sonu da bir hesap günü gelecek. Öyle bir hesap günü ki o günde Muaz bin Cebel'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurduğu gibi La tuzalu قدم abdin, hatta yusalu an arba. Kul kıyamet günü dört şey sorulmadan ayağı kaymaz. Min amrihi ma efnâh. Ömründen, ömrünü nerede ifna etti, bitirdi, nerede harcadı. Ve an fi ma eblâh ve aynı şekilde gençliğinden onu nerede bitirdiği, nerede harcadığı ve sarf ettiği ve an malihi min eyne ikteseb ve fîmâ enfak ve malından onu nereden kazandı helaldan mı haramdan mı şüpheli şeylerden mi ve fîmâ enfak o malını nerede harcadı hayırda mı şerde mi ve an ilmih ve ilminden sorulur ve fîmâ amile bih ve o ilminden ne ile amel ettiğini ondan sorulur.